Welkom by Gogga Byt. My naam is Natasha en hier vanuit Londen sê ek welkom dat julle luister. Ek is uh, op pad lughawe toe op die oomblik, so ek's in die kar. So as die klank bietjie af is, ek vra om verskoning, dis nie my gewone ehm um, eh, wat's die lo location nie. Waar van ek gewoonlik afgooi nie, maar in 'n geval. Ja, so ek is op pad Egan Minnesota Egan <clears throat> Minnesota toe. Dis 'n in noorde van Amerika grens aan uh, ek dink Kanada en ek dink die grootste naaste welbekende stad te seker maar Chicago. Ons gaan Minneapolis is ook naby. Wel, dis reg waar toe ons invlieg so. Ek weet nie, ek is nie regtig so groot ek het nie so groot kennis van Amerika nie. So vir my is dit net 'n stukkie op 'n kaart. Interessant, dit is nou in die vandag laas met julle gepraat het, het baie dinge gebeur. Ek het eendag die Vrydag by die werk gekom, seker so 2 weke terug, by die werk gekom en ek is gevra of my verlof wat ek vir volgende week 19 en 20ste geboek het permanent is en of ons iewers heen gaan. Ek het gesê nee, ons gaan net kamp. Ons sou gaan kamp het in Rendlesham Forest. En laaste vir my gesê wel daar's 'n moontlikheid dat ons Amerika toe kan gaan om ons stelsel uit te gaan sorteer wat ons so 3 jaar terug gekry het. As ons begin by die begin is die stelsel wat ons wat vir ons oorhandig het so 3 jaar terug het dit was dis 'n baie goeie stelsel, maar ons het nie al die instruksies gekry nie. So met die tyd het ons dinge begin buig om ons om, om vir ons te werk en dit het dit nie baie van dit gehou nie. Eind einde dan ons is besig om 'n paar dinge te breek. En voordat hulle dit wil na die hele seker na die hele maatskappy te wil uitrol hierdie een program, moet ons al die klein goedjies skoonmaak. Nou ons is op die oomblik 12 mense wat die stelsel in Londen gebruik. En ek gaan nou na ons plek toe in in Egan. Dit is nie soos ons hoofkantoor nie, maar dit is 'n hoofkantoor van een van ons maatskappye en daar is 7000 mense op site in die gebou. So dit is een massiewe groot gebou. Die plek het ewen hulle eie mall binne in die in hulle werksplek. Soos ek verstaan. So veel bietjie meer verduidelik as ek actually daar is. Maar die ding dan ook vir ons wat 12 mense is wat hierso die ding doen, is daar iets soos 12 departemente wat verskillende dinge doen. So as jy met iemand praat daar om vir jou iets uit te sorteer of advies te vra dan ehm um, Dan kom dit neer dat jy praat met die een ou vir een deel, maar jy moet met 'n ander ou praat vir 'n ander deel. En omdat jy op 'n konferensie oproep is, kan hulle nie regtig net die ouetjies gaan haal nie. En soos ek sê, die kampus is so 7000 mense groot, so om al die dinge bymekaar te kry was bietjie moeiliker. So is daar te voorgestel dat ons sin toe gaan en dan kan ons basies ons vra vooruit stuur en dan sal hulle nou soveel mense wat hulle kan op die grond kry. En ehm um, dan hopelik sal ons nou hierdie ding vir ons kan uitsorteer. So dit dan het die geleentheid gekom vir my om Amerika te gaan op besigheid. Ons vlieg nie besigheidsklas nie, ons is nog steeds 'n klein outjie in die span, so ons vlieg gewone mense. Dit so 9 ure se vlug van Londen hier vrou af het gelukkig 'n direkte vlug en ons vlieg 9 ure om 6 ure agteruit te gaan. So hulle 6 ure agter, so ek vlieg 20 oor 2 in die middag en ek land daar 20 oor 5 in die middag. So ek dink dit is baie smaaks omdat ek vlieg terug agteruit in tyd. Ehm um, in geval so dit is dit is nou my my opwindende deel van my nuus. En intussen tyd hier by die huis het ons ehm um, het ek weer met die venster begin in die in die in die slaapkamer. En toe by die venster gekraak. <laughs> hy sit langs my in die kerse. Hy kan nie verstaan wat ek sê nie. Hy sal weet ek gegaan oor hom. En ehm um, die ding is die vensterrame is van metaal gemaak en ons het 'n paintstripper gaan koop. En met die het hy nou die paintstripper te lank op die metaal raam gelos. En die ehm um, verf het mooi afgekom, maar die glas het in die tussentyd opgewarm en <laughs> so met nog so een blaasie te begin daar kraak deur die venster hardloop. Toe moes ons nou vinnig stop en laat die hele venster nou nie uit uitval nie. Maar ehm um, Ag, dit is nie so erg nie. Ons sal dit vervang as ons klaar is met die vensters geskraap het so en dit is daarom nie dat hy heeltemal stikkend is nie. Hy het net so 'n kraak in die middel van die glas gehardloop. En dit is meer amper so binne in die glas as 'n kraak wat jy kan buitekant voel. Ehm um, Ja, met die met die hele geskarrel van Amerika toe gaan het ons, soos ek sê, ek is in groep die Vrydag en ons het ons gesê ek gaan ek is een van die eerstes wat gekies is om in die span te gaan. Ek en ons manager pad gegaan het en teen die toe die hele saad of die hele Vrydag kon ek niks gesê het vir enigiemand by die werk nie. En by die huis gekom en ek het vir Toby moet ek obviously gesê dat ek gaan met die kamp en daar's 'n moontlikheid om Amerika toe gaan. En ek kon nie vir hom weet nie, skien met ons het nie geweet nie. En die maandag toe by die werk gekom Dit was so 'n bietjie snaaks geweest want nog steeds kon ek niks gesê het nie, maar niemand het niks vir my gesê nie en seker teen die middag se kant toe word ek weer ingeroep om te sê dat te sê my baas my hulle die budget groter gemaak en ook nou 3 mense gaan. So twee van ons is al klaar op pad en dan die derde persoon was my vriendin Lena gewees. En as hulle nou my audioboek geluister het, hulle dalk gehoor het dat ek heel hartseer was dat sy nou nie kon gaan het nie. Want wat dit is, sy het eh, 'n Latvian paspoort en die Amerikaanse de, eh, visa waiver program sou jy nie aansoek hoef te gaan doen vir 'n visa nie. Maar jy moet nog steeds aansoek doen vir jou visa waiver, so dis jou ESTA. Op die oomblik is dit gratis, maar daar's sprake van dit dat dit ek dink iets soos 15 15 pond, 15 dollar gaan wees wat jy moet ehm um, in die toekoms aansoek gaan doen vir die ding. Maar vir nou was hy gratis geweest, so jy gaan net online en jy sit al jou details in en dan sê hy vir jou dadelik of jy geapproved is of nie. Nou wat met Lena omstandighede dat sy haar paspoort in 2005 in Latvië gekry en sy het nie 'n uh, 'n chip in haar pas in 'n paspoort nie, maar sy het 'n barcode. Maar hulle aanvaar net die barcode paspoorte vir Latvië as jy hom in 2007 of later uitgereik het. So dit sy nou 2 jaar kort en sy kon er nie gaan nie, so dit was nou heel baie drama om haar kaartjie ge reverse te kry in aanboek te kry en dit ons nou die volgende persoon wat toe nou ingekom het was Gabriel wat nogal ek heel oorbly was want ek kom nogal goed oor die weg met almal maar daar seker mense in die span bietjie vir sulke lang trippies wil jy weet dis nou net 'n preference like jy seker mense saam met jou sou wil hê eerder as ander en dit is nou lekker gewees om Leana saam met my te hê want ons is nogal close buds en ons doen allerlei dinge saam en sy is heel avontuurlustig en die ander is bietjie meer girly en dit is alright. Hulle is hulle is daarom nie te te droë bekke as dit by partytjie tyd kom nie. En dit is van gaan vir partytjie nie, ons moet gaan werk. Maar daar gaan sekerlik so 'n bietjie tyd wees om aan die ander kant te kom. Shit. Hier's 'n ou wat soos 'n dronk trol ry. In geval het ons ehm um, daar so 'n mall of America by die naaste groot mall is in en daar's 'n rollercoaster en 'n aquarium en ek weet nie wat se ander goed so groot goeters nog daar binnekant nie. Maar die reë een van die redes hoekom ek nou hartseer was Lena gaan nie saam met my nie want ek wil baie graag op die rollercoaster gaan binne in die mall. En ek dink nie een van die ander wat saam met my gaan sal sal saam met my op die rollercoaster gaan nie. En Lena sou definitief Maar ek het nou 'n deal met Gabriel gemaak dat as ek elke oggend saam met haar gaan gym, dan sal sy saam met my op die rollercoaster gaan. <laughs> so ek moet nou elke oggend so uur op wat vroeër opstaan om te gaan <laughs> te gaan gym. Wat seker nie te bad is nie. Ek moet in elk geval my oefeninge doen vir my knie. En ehm um, ek wil natuurlik nee, ek weet nie, ek was nog nooit daar gewees nie. Dit is heel ek kan nie vir myself of ek kan nie vir enigiemand verduidelik hoe dit voel nie. Dit dit voel bietjie surreal. Dit dit voel asof dit nie regtig gebeur nie dis iets wat jy ek weet nie, miskien is dit net omdat ons ons het nie baie geld gehad toe ons groot geword het nie. En dit dit, dit is net maar net iets van daai dinge wat as jy groot word en, en as 'n kind dan sê jy vir jouself ja, ehm um, eendag sal ek op besigheid ehm um, Amerika te vlieg. En en nou gaan dit actually met my gebeur. Ek sal pad lugaar toe om op 'n vlug te klim. Amerika toe om mense in Amerika te gaan ontmoet, om dinge te gaan uitsort vir werk. En <laughs> dit is dis net vir my heel anders. Ek het ek het my nog nooit wel toe ek hierdie werk aanvaar het, was dit een van die dinge wat ek altyd op mee gehoop het. Maar dat die hoop was nog omtrent so 5 jaar verder vooruit en, en nou om die geleentheid te kry om nou al te gaan is is is heel fantasties, ek moet sê. Dis ehm um, ons werk in 'n internasionale global company en om nou al gekies te word of om as hierdie projek werk, die ander deure wat dit vir my kan oopmaak is is heel groot. So ek is altyd opwindend. Vir dit is altyd opwindend om nuwe goeders aan te pak. Maar as dit gekoppel is aan 'n geleentheid met 'n 'n vliegtuigkaartjie ingesluit, dan is dit heel iets anders ook. So ja, dan is ons op pad. Sinting en soos ek sê, ons gaan die Mall of America, die naaste groot dorp is ons vlieg in die lughawe se naam is St Paul in Minneapolis. It's the Twin Cities. Ek sal 'n bietjie meer oor ek het al 'n bietjie daaroor gaan uitlees en maar meeste van die goeders wat ons probeer doen het in die volgende in die laaste 2 weke was om al die vrae wat ons wil beantwoord hê op uh, papier te kry en die preparation werk wat ons gedoen het vir vir hierdie trip was so kort kennisgewing en dit was so baie geweest dat ek ek het 7 uur in die oggend werk toe gegaan en ek het 7 uur in die aand huis toe gekom om al die dinge inge, ingepas te kry. En Vrydag toe ons nou ons lers en al ons copy files en al ons goeders nou reg kry vir vir huis toe gaan tyd toe is dit amper soos 'n verligting dat ons actually alles ingepas het en gedoen het wat ons moes gedoen het. So dit laat my daarom so 'n bietjie beter voel. En uh al die al die um, stres in jou skouers en in jou tensie wat jy opgebou het, is het nou verligting gekry. En nou die enigste bad ding van daai is dit nou met my gebeur as ek so as ek besig is, as ek besig, maar as ek besig is en dan relax dan ek weet nie dan raak my kop seer. Ek kry nie is nie soos 'n migraine nie, maar dit is um is nogal 'n erg kopseer. En ek dink ek het nou een van daardie, so ek het 'n paar pilletjies gedrink en ek gaan nou 'n vleg ek het vir my het my sewe movies gekoop op iTunes, so wat ek kan of sewe movies gehuur op iTunes wat ek kan kyk want ons vlieg met Delta en die vlug is glo of die vliegtyg is glo nie so great vir online en of on thingy entertainment nie. En ehm um, so het ek vir my nou genoeg movies gelaai en my laptop is vol gas en en ek gaan seker hierdie ding by die liggawe terwyl ons wag vir die vlug hek oop te maak sal ek die ding op ehm um, oplaai. Maar verder is dit nie veel nie. Daar is ehm um, ek het gister het ons die ons tent en ons kaartjies vir die vir die kamp in die Theater in the Forest vir my skoonseisie gevat en ons het ehm um, 对，菩萨。Anyway, dit ons um daai weet net wat dit gery ons weet nie wat dit was nie, maar dis oral. Ons ry nog steeds so oral. Um wat het gesê? O ja, dit ons dit het nou voor gewys werk ons tent van 'n so opstand tent en afstand tent. En dit ons die tent opgeslaan in die voorhuis want dit het gereën buitekant. En ons wil nie die tent nat gehad het nie. En dit ons ek en sy binne in die tent gesit en gegil en grappies lees en en gesels en, en dit was nogal lekker geweest. En ehm um, ja, as ons terugkom met ons troue, maar as ons terugkom met ons dat terugkom met ek eers al hierdie papierwerk en en goeders doen wat ons nou geleer het. En ehm um, dan het ons soos ek sê ons terugkom met ons eh, 'n uh, lang naweek en dan het ons Tuisie se liggies se troue. So dit gaan eh, 'n uh, heel besige maand wees. Ek sit al klaar plat sak. Maar dit is darem nie so erg nie want ons word al amper weer betaal as ons terugkom of so iets. Vader, wag kom ek vra my man wat langs my sit. Can you think of anything that I was supposed to say? Why not? <laughs> I can't remember what happened in this last two weeks. It's been a, a bit of a blur happen too quickly. It did, it did. It's vinnig. Dit is net soos in een van die dae was jy nog op pad vir kampsessie en twee weke en die volgende oomblik is jy besig om te pak en goed te koop om om Amerika te gaan. <laughs> dit is dit is mal. Dit is heeltemal. Maar nou ja, ek dink dit gaan ek julle mee los. As ek enigiets anders het om mee te gesels, sal ek julle probeer gesels. Daar's glo heel beneekte ehm um, internet in Amerika, so ons gaan dit try. Ek het al my goedjies mooi gedoen en opgelaai en programme is ge-upgrade en al die tekkie goed is gedoen. As jy wil kommentaar lewer, doen so asseblief op uh, op die blog op gogabyte.wordpress.com. Of as jy my wil e-mail is op gogatassie@googlemail.com. En ek sal 'n paar foto's neem en sommer op die Flickr-bladsy sit op die kant van die van die blog ook. Andersins op iTunes. Soos julle weet, soek my op en subscribe. Dit is ook altyd heel dag 'n goeie plek om te luister. En dan vir al die ander ouens en al die ander mense en almal daar buite kan ek hoop julle het 'n baie lekker tyd of week of maand. Hang af hoe lank ek vat om weer met julle te praat. Alright, bye.